12658 fatvo. Savol: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning e'tikof borasidagi sunnatlari haqida bilmoqchiman. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. U zot sollallohu alayhi va sallamning e'tikofdagi yo'llari eng mukammal va eng yengil yo'l edi. Bir marta Qadr kechasini izlab birinchi 10 kunlikda, so'ng o'rta 10 kunlikda e'tikof o'tirdilar. So'ng u kechaning oxirgi 10 kunlikda ekani ma'lum bo'lgach, Robbilari azza va jallaga yetishguncha oxirgi 10 kunlikda e'tikof o'tirishni davom ettirdilar. Bir marta oxirgi 10 kunlik e'tikofini tark qildilar va uning qazosini Shavvolda o'tadilar. Ya'ni uning birinchi 10 kunligida e'tikof o'tirdilar. Vafot etgan yillari esa 20 kun e'tikof o'tirdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ya'takifu fi kulli ramadanin 10 ayyam فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما Nabiy sallallohu alayhi va sallam har Ramazonda 10 kun e'tikof o'tirardilar. Vafot etgan yillari esa 20 kun e'tikof o'tirdilar. Sahih Buxoriy 2044-hadis. Ba'zi ulamolarning aytishicha, buning sababi shundaki, u zot sallallohu alayhi va sallam ajallari yaqinlashganini bildilar va yaxshi amallarni ko'paytirishni istadilar. toki ummatlariga amalning eng yuqori cho'qqisiga yetganlarida amalda ijtihod qilishni ko'rsatib, Allohga eng yaxshi holatlarida yo'liqsinlar. Boshqa fikrga ko'ra, buning sababi Jabroil alayhissalom har Ramazonda u zotga Qur'onni bir marta o'tkazib berardi. Vafot etgan yillari esa 2 marta o'tkazib berdi. Shuning uchun u zot ikkita e'tikof miqdorida e'tikof o'tirdilar. Bundan ham kuchliroq dalil shuki, u zot o'sha yili 20 kun e'tikof o'tirganlarining sababi undan oldingi yili safarda bo'lganlaridir. Ubay ibn Ka'bdan rivoyat qilinadi. Anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, fasafara 'aman, falamma kana min al-'am al-muqbil ya'takafa 20 yawma. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirardilar. Bir yili safar qildilar. Kelasi yili kelganda 20 kun e'tikof o'tirdilar. Sunan Ibn Moja 1770-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih ibn Moja 1445. U zot sallallohu alayhi va sallam masjidda o'zlariga kigizdan qilingan kichik kapa qurishni buyurardilar va unda qolar, odamlardan xoli bo'lib Robbisi tabaraka va taolaga yuzlanar edilar, toki u zot uchun xoli qolish amalda to'liq ro'yobga chiqsin. Abu Said Hudriy radhiyallohu anhu aytadi: "Inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atakafa al ashr al-awwal min Ramazon" ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning avvalgi 10 kunligida e'tikof o'tirdilar. Keyin o'rta 10 kunlikda bo'yra bilan to'silgan turkiy kapada e'tikof o'tirdilar. Sahih Muslim 1167-hadis. Hadisda keltirilgan turkiy kapa kigizdan qilingan kichik kapadir. Ibn Qayyim rahimahulloh Zodul Ma'udda shunday deydi: Bularning barchasi e'tikofning maqsadi va ruhini hosil qilish uchundir. Bu johillarning e'tikof joyini 10 kishilik yig'in joyiga, ziyoratchilarni jalb qiluvchi makonga va o'zaro suhbatlashish joyiga aylantirishlarining aksidir. Bu bir narsa, payg'ambar e'tikofi esa boshqa narsadir. Zodul Maod 2-mujallad 90-bet. U zot sallallohu alayhi va sallam doimo masjidda bo'lar, faqat hojat uchungina chiqardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oisha radhiyallohu anha shunday deydi: "Va in kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu va kana la yadkhulu al bayta illa li hajatin idha kana mu'takifa." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari masjidda turib, boshlarini men tomonga kirgizardilar. Men sochlarini tarab qo'yar edim. U zot etkofda bo'lganlarida uyga biror ehtiyoj yuzasidangina kirar edilar. Sahih Buxoriy 2029, chi Sahih Muslim 297 chi hadis. Hadisda zikr qilingan ehtiyojni Imom Zuhri peshob va katta hojat deb tafsir qilgan. U zot sallallohu alayhi va sallam o'zlarining tozaliklariga rioya qilar edilar, boshlarini masjiddan Oysha onamizning hujrasiga chiqarar. Oysha onamiz esa u zot sallallohu alayhi va sallamning boshlarini yuvib, tarab qo'yardilar. Oysha onamiz radhiyallohu anha shunday deydi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjidda e'tikof o'tirgan holda menga boshlarini engashtirar edilar. Men hayizli holimda u zotning sochlarini tarar edim. Sahih Buxoriy 2028-hadis. Buxoriy va Muslimning boshqa rivoyatida yuvib qo'yar edim deganlar. Sochni tarash uni tartibga solishdir. Hofiz Ibn Hajar shunday deydi: Hadisda tozalanish, xushbo'ylanish, g'usl qilish, soch oldirish va zinatlanishning joizligi bor. Bular soch tarashga qiyos qilinadi. Jumhur ulamolarining fikricha, e'tikofda faqat masjidda makruh bo'lgan narsalargina makruhdir. Iqtibos tugadi. U zot sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalaridan biri shu ediki, e'tikofda bo'lganlarida bemorni ko'rgani bormas va janozaga qatnashmasdilar. Bu Alloh taolo bilan munojatga to'liq e'tibor qaratish va e'tikofning hikmati bo'lgan odamlardan uzilib, Alloh taologa yuzlanishni amalga oshirish uchun edi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. As-sunnatu alal mu'takif alla ya'uda maridan va la yashhada janazatan va la yamassa imra'atan va la yubashiraha va la yakhruja li hajatin illa lima la budda min va la i'tikafa illa bi sawm va la i'tikafa illa fi masjidin jami'. E'tikof o'tirgan kishiga bemorni ziyorat qilmaslik, janozaga qatnashmaslik ayol kishi bilan yaqinlik ham, mubosharat ham qilmaslik, faqat zaruriy ehtiyoj uchun chiqish sunnatdir. Rozasiz e'tikof yo'q. Jami masjiddan boshqa joyda e'tikof yo'q. Sunan Abu Dovud 2473-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 2473. Hadisda Oyisha onamiz ayol kishi bilan yaqinlik ham, mubosharat ham qilmaslik deb jinsiy aloqani nazarda tutganlar. Imom Shavkoni Naylul Avtorda hadisni shunday sharhlagan. Ba'zi ayollari u zot sallallohu alayhi va sallam e'tikofda ekanliklarida ziyorat qilishar edi. Qaytish uchun o'rinlaridan turganda u zot ham u bilan birga uni kuzatib qo'yish uchun turar edilar. Bu kechasi bo'lar edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Sofiya radhiyallohu anha bunday xabar qiladi. Ramazonning oxirgi 10 kunligida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda e'tikof o'tirganlarida u zotni ziyorat qilgani keldim. Huzurlarida bir muddat gaplashib, so'ng qaytish uchun turdim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham meni kuzatib qo'yish uchun birga turdilar. Sahih Buxoriy 2035, chi Sahih Muslim 2175 chi hadis. Xulosa qilib aytganda, u zot sallallohu alayhi va sallamning e'tikoflari yengilligi va ortiqcha mashaqqatdan xoli ekanligi bilan ajralib turardi. u zotning butun vaqtlari Alloh taoloni zikr qilish va Qadr kechasini izlab, uning toatiga yuzlanish bilan o'tar edi. Qo'shimcha foyda uchun Ibn Qayyim rahimahullohning Zodul Ma'ad kitobi 2-mujallad 90-sahifasiga va doktor Abdullatif Baltoning E'tikof tarbiyaviy nazar kitobiga murojaat qilishingiz mumkin. Vallohu a'lam.